Immunigo contra o fals informoi. Mal filmetoi, qui donas clarigo in prim manipulai technicoi, povas contribui al immunigo contra o falsai informoi en sociai retoi. Tion montras vasta experimento sur YouTube, CIUN un gvidas la Universitato de Cambridgeo che plei multai homoi estas convinceblai pli per sentoi ol per factoi, tio appartenas alla basas zio ce ciu reclamo por la viloi. Nome temas pri tactico, ciu estas applicata ancau celatis vastigo de fals informoi en la interreto. Precipe en havoi, ciui elvocas negativa in kiel chagrenon kai indignon disvastigas rapidege en la sociai retoi la naudex secunda i filmetoi kiwi estas applicatai en la cadro del experimento donas clarigon pri strategioi sed ili dum la unuae i secundoi mem usas la criticata in manipula in technicoin Tiel la spectantoi familiarigiu cun tiui strategioi. Ciartio, laula studagio, estas la plei bona antau condicio por estonte mem povi sen maschigi ilin, do esti quasau immuna contrau ili. La esploristoi malantau tiu proiecto comparas la aliron cun vaccino. Homoi estas prevente confrontatai cun la manipulai technicoi de falsai informoi, porce ili pli poste ec conu ilin sen depende de la temo. Ien ideo, ciu devenas ella en oculiga teorio de la socia psicologio. Oni plenumis sep experimentoin, cun entute prescau tridec mil partoprenantoi por la studo. Inter ili la unua campa studo pri la en oculiga teorio en socia reto. La filmetoi estis productitai de psicologoi de la universitatoi Cambridgeo cae Bristolo en Britio, cun labore cun conata tecnologia entrepreno. Tiu entrepreno de Google sin dedicas lau proprae indicoi interalie pri la contrabatalo de fals informoi, de extremismo cae de reta censuro. Por clarigi strategioin, ciel exemple la productadon de falsa dichotomio, oni usas exemploin el popularai serioi cae filmoi, ciel Stella Milito cae Suda Parco. La scena libro de la fals informoi, propagando, mensogoi cae misquidoi, estas prescau ciam vercita laula sama schemo, diras cun autoro de la Universitato de Bristolo. Por la disvolvo de la filmetoi oni analisis la retoricon de populistoi, en quiu ofte aperas propecae caproi, culpo portantoi, cae falsae dichotomioi. Controllantoi povas refuti nur malgrandan parton de la interrete curantai malveragioi. Ni devas instrui la homoin pri la scenara libro de la fals informoi, porce ili ecconu, ciam ili estas miscvidatai. Laula studagio, homoi estas pli bone protectatai contra manipulai technicoi per antauai informoi, ol per classica sen maschigo de fals informoi. Tiui antauai informoi estas pli efficai ce la inundo de fals informoi, ol la controllo de ciu unuopa malverajo post ciam gi estas disvastiginta. Tio ci lasta estas ec granscale neebla, cae povas ec contribui, che tiui, ciui credas pri conspirai teorioi, ancora pli firme defendas ilin, char ili sentas sin persone attaccatai. La cefa autoro della Universitato de Cambridgeo accentas che la filmetoi estas independai de contexto. Ilin estarigas aserton pritio, cio estas vera au ne. Ili estas efficai por ciu, ciu ne shatas esti manipulata la immuniga effecto funccias por homoi cun malsamai clarigai niveloi cae cun malsamai tipoi de personezoi. Ien baso por generala immunigo contra o falsai informoi. YouTube havas monscale pli ol du miliardo in da activai usantoi. Niai filmetoi facile pobus esti integritai en la reclaman areon de YouTube por preventi fals informoin, diras cun autoro de la Universitato de Cambridge. Lauli, la studaggio ciu case liveras la pruvon pri fare blezzo che la principio de la psicologia immunigo estas etendebla al centoi da milionoi da usantoi en la tuta mondo.